Thank poslanika sallallahu ve sellem i vole Allaha i Allahovog poslanika sallallahu ve sellem ali ljubav prema domovini, tako, zavičaju i vjeru porodici, učinio ih je da ostanu i da ne učine ih. Odoše nam glavno te tolerancije. Poklaše! zatraše nam korijen od te tolerancije s kojom se ti ponosiš.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 Nakon zahvala Allah subhanahu selama i salata na Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam napominjem da smo počeli čitati jednu kratku risalu i studiju od šeha Muhammeda Abdullahaba gdje on ukazuje na šest detalja iz Sirije Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pa smo spomenuli prvi detalj koji se odnosi na sam početak objave, iz kojeg smo vidjeli da je Rasul sallallahu alaihi sallam počeo svoju poslaničku misiju sa odvraćanjem od čega? Od širka. Da je počeo svoju poslaničku misiju sa odvraćanjem od širka. I odatle uzimamo ibret. Šta? Da svaka dava i da je ono što je najpreće na što ljude treba upozoriti i od čega treba početi je širk u kojem su ljudi okresni. Drugi detalj, iz drugog detalja je sira Allahog poslanika sallallahu učimo šta? Da se neprijateljstvo prema kufru mora ispoljiti i pokazati. I na to upućuje šta? Sira Allahog poslanika sallallahu Šta je sve on poslanik sallallahu ve sellem njegove savi, izdržao i pretrpio u Meki, radi čega? Nije ni radi namaza, ni radi posta, ni radi džihada, ni hađa, ništa od svega toga nije bilo naređeno u Meki, jel tako? Ali ipak mušlici su digli svoju ruku na njih. Zbog čega? Zato što su ovi osporavali njihovu vjeru i izražavali mržnju prema njihovom širku i odricali I zato su morali učiniti Dvije Hiđe u Abesiniju, opsjedanja, mučenja, progoni i ostalo i na kraju Hiđu u Medinu. Treći detalj iz sira Allahov poslanika sallallahu rije sallam je detalj kada je Rasul sallallahu rije selem učio suru Nežm kod kavi. Učio suru Nežm kod kavi Neki su pitali da li je to bilo učenje u namazu ili van namaza. Ja nisam provjerio, nisam se vraćao na hadijske izvijeke da vidim o čemu se radilo. A autor tu ovdje ne spominje. Međutim, važno je da ovaj treći detalj ukazuje na to da su i prvi mušrici zapravo i vadetom koji su posvećivali svojim kipovima i božanstvima u stvari samo tražili od njih da budu posrednici između njih i Allaha subhanahu wa ta'ala. I da je to suština njihovog širka. Šta? Da su tražili posredništvo od svojih kipova do Allaha subhanahu wa ta'ala. I to je suština širka i danas, jel tako? Gdje sufije, šije i ostali preko svojih božanstava, odnosno kaburova i evlijaha, traže šta? da im budu posrednici do Allaha subhanahu wa ta'ala. I prošli put smo završili, čini mi se, četvrti detalj, a to je slučaj Ebu Talija. Amidja Allahov poslanika Salanis. I o tome smo govorili. Kakav je ibrat iz priče o Ebu Talibu? Ima više ibrata, je tako? A najvažnije je šta da Ebu Talibu ništa nije koristila njegova rodbinska veza sa poslanikom sallallahu alaihi sallam kad nije htio da se pokori. Šta mu još nije koristilo? Nije koristila Ebu Talibu ni to što je potvrđivao Muhammedu sallallahu alaihi sallam da je poslanik i da govori istinu i da njegova vjera šta ispravna i da je i to što je pomagao poslanika sallallahu alaihi i založio sami metak i čast i ugled li tako? Ni to što je štitio muslimane, ni to što je nagovarao ljude da prihvate islam. Ništa mu od svega ovoga neće koristiti. Zbog čega? Zato što se sam nije pokorio. Zato što se sam nije pokorio i šta još nije uradio? Nije se odrekao širka i mušika. Nije mogao da se odrekne koga? Abdul Mutaliba. Zato je na kraju rekao kad je umirao, kad su ga nagovarali mušici, da ne izgovori šehadet, a poslanik sallallahu alejhi ga pozivao da izgovori šehadet, šta mu je zadnje bilo? On je na vjeri Abdul Mutalib. E to što se nije mogao odreći širka i mušrika i što nije htio da se pokori, poništilo je sva njegova djela. Osim čega? osim što će mu zauzimanje Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve umanjiti kaznu, pa će biti u plićaku džehennema. Vi kaže u jednoj predaji da će biti ispod njegovih nogu žeravice džehennemske od kojeg će mu mozak ključati i misli da ne ima nikog koji je teži kažnjen od njega, a on je najlakše kazne u džehennemu a on ima najlakšu kaznu od džehennema. Prema tome u ovome je ibret. U ovome je veliki ibret. Veliki ibret. Danas kad, mi, kad bi mi imali ovakve ljude u svom košiluku, kao što je bio Ebu Talib, mi bi mislili da je to najbolji musliman u okolini. A on u stvari mušek. Dobro. su za lavu pomoć, peti detalj za, iz sira Allahog poslanika sallallahu alaihi koji govori o hijđiri. Govori o hijđiri. odnosno o samo jednom detalju iz hijđiri Allahog poslanika sallallahu Pa hijđa je u arapskom jeziku znači intiqal. premještanje, jel tako, iz mjesta u mjesto. A u jeziku je uzeto od heđu znači ostavljanje. Vor se I kumira se fehđur. Heđur, klon, ostavi. Kumira napusti, kloni ih se ostavi, je tako? Pa je hijra ostavljanje, napuštanje. Isto tako u jeziku arapskom se kaže da, neko, da griješnike, fasike treba činiti šta? Heđur. Treba ih činiti šta? Heđur, znači ostaviti, e, ignorisati. Treba ih ignorisat novotare, fasike, mušrike, treba ignorisati. To se na arabskom jeziku kaže hijra. To je hijra. U stvari ostavljanje mušrika i njihove zemlje i preseljenje u zemlju muslimana. Rasul sallallahu alaihi sallam u hadithu koji e, bilježe Jebu Dawud, Onasai, Ibn Hibani Ahmed, kaže Al-Muhađiru man hađira ma neha Allahu anhu. Muhađir je onaj ko napusti heđara, ko napusti ono što je Allah subhanahu wa zabranio. Ostavi se onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala Što se tiče u šerijatu, šta, na se mislim pod to je napuštanje zemlje širka i kufra i preseljenje u zemlju islama da bi se spasila vjera. Čovjek napušta zavičaj i domovinu, jel tako, u kojoj provladava širk i kojoj i koja je mušička i seli se da bi žive među, među muslimanima radi čega? Bježi sa svojom vjerom da bi sačuvao svoju vjeru. E ova hijra na ovakav način je ravna, stavljena u isti ravan sa džihadom. U isti ravan sa džihadom. Alladina amanu wa hađaru wa oni koji vjeruju učine hijđru i bore Pa je sve stavljeno u istu, u istu ravan, pa hijđra na, u ovom značenju šerijetskom ima znači na nivou je na nivou je džihada. Pa ovdje u ovom kazivanju o hijđri mi ćemo, odnosno šejh Mohamed ibn Abdullahar, skreći pažnju samo na jednu na jedan detalj da je ova hijra bila vađi napuštanje zemlje širka i kufra. Koja je to zemlja širka i kufra? Meka. Da bi se preselilo u Medin, u Medinu, za Allahovim poslanikom sallallahu alaihi sallam i sa muhađirima, sa muslimanima. Jel tako? Ta hijra je bila vađi, obaveza svim muslimanima. Neki muslimani nisu učinili hijđu. Zašto? Šta je i Imetak, porodica, posao, neizvjesnost tamo gdje se ide, jel tako? Šta ih je zakopalo da ne učine hijđu? Nije kufr, jel tako? Nisu učinili kufr. Oni i dalje vjeruju Allaha i Allahovog poslanika sallallahu alaihi sallam i vole Allaha i Allahovog poslanika sallallahu alaihi sallam. Ali, ljubav prema domovini, jel tako, zavičaju i metku, porodici, učinio ih je da ostanu i da ne učine hijđu. Da ne učine hijđu. Pa kad nisu učinili hiđu, šta je se onda desilo? Nakon toga iskušenje. Mušrici prave mobilizaciju i kreću u bitku na bedru. Je tako? Idu da napadnu muslimane. I šta su radili? Ove muslimane koji sjede u Meki još nisu učinili hiže, pokupe sa sebom nasilu i povedu. Moraju ići. I šta se onda desilo? Došli su na bedru. Bitka je bila, muslimani su bacali strijele, koplja i neki od njih pobili. Neki od njih pobili. Kad su našli bez onima koji su pobijeni i njih zahobili plavili priječ. Pa su Znači, oni su to znali. Nije, znači, čulo se da su ovi muslimani u neki sad počeli ovaj, govoriti mušicima, sa njima sarađivati ili nešto drugo što bi šta izvelo izvijek. Ostali su muslimani na svojoj vjeri. Međutim, izašli su sa mušicima na betru. Bili su prisiljeni da izađu sa mušicima na betru. Pa šta, jesu li imali opravdanje za to? إن الذين توفاهم الملائكة الظالم أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض Oni koje su meleci usmrtili, a koji se prema sebi ogriješili, rekoše im s kim ste bili. Pa kaže ših, rahmatullahi ali, pogledajte, ne pitaju ih kakva vam je vjera, tako, u što ste vi vjerovali. Zašto ih to ne pitaju? Zato što im je vjera bila ispravna. Vjerovali su samo u Allaha, jel tako? I samo njemu ibadet činu. I da je Muhammed, sallallahu alaihi sallam, njegov rob i poslanik. Zato ih to nisu pitali, ali su ih pitali s kim ste bili, gdje ste vi to bili. Pa su se ovi počeli pravdati. Šta su rekli? kunna mustadla'afine fil ard. Bili smo potlačeni na zemlji. Jesu li bili potlačeni na zemlji? Jesu. Jesu. Bili su zaista potlačeni. I morali su izaći na bedr. Jesu morali? Jesu, prisiljeni su. I oni iz, iznose svoje opravdanje. Kao, kalu kunna mustadla'afine fil ard. Stvarno je to istina. Mi smo bili potlačeni na zemlji. Dobro. Meleci im ne kažu sad lažete, je tako? Ne tira u laž. Zašto? Zato što je to zaista tako. Kao što su meleci i kao što će tjerati u onog muđahida što se bore na lavom putu, pa kažu, što si se borio? Ja sam se borio da radi tebe, gospodaru, da se tvoja vjera uzdigni, kažu, meleci lažiš. Borio se da se kaže hrabar drugi učenjak, ja sam učio, radi tebe Allah, gospodar moj, kaže, lažiš. Ti si učio da skaže, vidi kako je učen mašao. Treći, ja sam dijelio na svom putu radi tebe, lažiš. Ti dijelo da se kaže da reži. Pa su ove tjerali ulaž. A ove kad kažu mi smo bili potlačeni na zemlji, ne kažu im lažite. Vi ste stvarno to istina, tako, bili potlačeni na zemlji, ali hoće li to biti opravdanje? Neće, zašto? Kalu alam takun ardullahi wasi'atan fiha. Zar Allahova zemlja nije bila postrana pa da učinite na njoj hijđu? Istina je, vi ste znači potlačeni, ali zbog te, ta potlačenost koja vas je zadesila, došla je kao posljedica čega? grijeha koji ste vi učinili, došla je kao posljedica ostavljanja vađiva koji vam je bio naređen. Došla je kao posljedica ostavljanja hijđri. Pa da ste poslušali kad vam je naređeno da učinite hijđu, ne biste bili potlačeni na zemlju. Je tako? Ne biste bili potlačeni na zemlju. Pa vam to nije opravdanje. Odnosno, to što ste sad potlačeni na zemlji, sami ste krivi. Sami ste krivi. Prema tome nije im, nije to bilo opravdanje. Zato Allah subhanahu wa za njih kaže fa ulaike ma'uahum jahannam. Wa bi'sal masir. Pa boravište ovi je šta? I ružan li je to kraj, svršetak. Boravište čije? Ovi muslimana koji su ostavili hijđu. Nisu ostavili vjeru. Nisu ostavili akidu. Ostavili jedan vađib. Ostavili jedan vađib. Izostala je pokornost Allahom poslaniku sallallahu alaihi wasallam. Pa Allah subhanahu wa ta'ala objašnjava da će opravdanje imati samo neki illa al-mustad'afina min al rijali wal nisai wal-wildani La jestefijune hiletem vola jestedune sevila. Osim ljudi, žena i djeci koji su nemoćni i koji ne znaju puta. I koji ne znaju puta. Samo njima Allah subhanahu wa ta'ala će šta? Oprosti. Fa'asallahu šta? Fa'ulaike pa Allahu an ja'fu Pa to su oni kojima će Allah možda oprostiti. Od Allaha možda je sigurno. Ovima će Allah sigurno oprostiti. I samo su oni izuzeti. Zašto? Nisu imali nekakve mogućnosti i nisu znali puta. Nisu mogli iđe učiniti. Kogod je mogao, njega stiže ona prijetnja prije. Njega stiže ona prijetnja prije koja prijetnja da je njihovo boravište džehennem i da je loše to, loše to boravište.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 Ni žene, ni braća. Reci, ako su vam očevi vaši, i sinovi vaši, i braća vaša, i žena vaše, i porodica vaša, rodbina, i imeta koji posjedujete, i trgovina za čiju prođu strabujete, i stanovi koji, sa kojima ste zadovoljni, draži od Allaha i poslanika, sallallahu I džihada na Allahom putu fatarabbasu. Onda pričekajte. I ovo je opasna prijetnja. Onda pričekajte dok Allah ne spusti svoj amr po pitanju vas. I ovo je teška prijetnja od Allah subhanahu Zašto? Za koga? Kod predpostavi nešto drugo ispred čega? Ljubavi prema Allahu subhanahu wa i poslaniku i jihadu. Ko pretpostavi nešto drugo ispred Čega? Ljubavi prema Allah subhanahu wa ta'ala i poslaniku, sallallahu Pa ljubav prema Allah subhanahu wa ta'ala i poslaniku mora biti ispred svega. Prema tome, ta istinska ljubav prema Allah subhanahu wa ta'ala i poslaniku, sallallahu alaihi sallam, urodit će čime? Stvarnom istinskom pokor, pokornošću. Prema tome, neće izostati u tom slučaju šta? Hidžra. Neće izostati hidžra. Neće izostati ništa ako je ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala i poslaniku sallallahu alaihi sallam iznad svega ovoga. Pa Allah subhanahu wa ta'ala prijeti i kori one koji pretpostave nešto od ovih dunjaličkih stvari ispred ispred čega? Ispred ljubavi prema Allahu subhanahu wa ta'ala i poslaniku sallallahu alaihi sallallahu alaihi wa sallam. Pa je ovaj slučaj dokaz Jer tako da nema uzra niko u ovim dunjalučnim stvarima da ostavi propise vjere da ostavlja važive da tako da ostavlja važive vjere ko što je danas primjetno daleko lakše stvari daleko, daleko ispod hijđbe. I ispod tegobe hijđbe. Daleko lakše stvari. Od propisa islama danas se šta? Tako glatko ostavljaju. Radi čega? Radi čega? Radi dunjaluka. Iz straha prema poslodavcu tam, vlasniku firme. Iz straha za ovim, za onim, iz želje za onim, Radi Dunjaluka se ostavljaju šta? Propisi slava i vjeri. I mi to vidimo svaki dan. Napušta se polako vjera. Radi čega? Radi Dunjaluka. Ne može niko reći da se vjera napušta radi vjere. Ko što neki tvrde da ostavljaju propise slava radi čega? Radi davin. Maša Allah. Kako to? Ostavljaš vjeru radi vjeri. Može to biti ostavlja propise vjeri radi davi. Znači radi vjeri, jel? Pa može li se ostavljati propis vjere radi vjeri. Nije, nego se ostavljaju propisi vjeri radi dunjalka. Radi dunjalka, pa se dunjalk pretpostavlja i stavlja iznad i ljubav prema dunjalku, jer u ovom slučaju, kod mnogih od nas, da nas Allah svano tela sačuva i popravi naše stanje, i da primi od nas našu tobu i pokajanje, stavljaju se ispred ljubavi prema Allahu subhanahu wa ta'ala i poslaniku sallallahu Stavljaju se ispred. Dakle, ovo je ibret. Ovo je ibret iz ovog dijela. Znači, samo jednog dijela. I jednog detalja iz sire Allahog poslanika sallallahu alaihi i njegovi, njegovi u ridvanullahi ali Ovo, ovaj detalj je na to da šta ne smije se ne smije se ostavljati detalj, ni jedan detalj, ni jedan vađi vjeri radi dunjaluka. Ko to radi, stavio je ljubav prema tom dunjaluku ispred ljubavi prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Ovaj detalj je još na to šta da mu'min, musliman, ne smije živjeti među mušicima. Kao što kaže Resul sallallahu alaihi wa sallam, la tera'a narahuma, da se ne ugledaju njihove vatre. Znači, čija vatra? Vatra muslimana i mušika. Kad se nalože njihove vatre da se ne vidi. Da budu što dalje od njih u smislu stanovanja i života trebaju da napuste mušljike, da ne žive sa mušljicima. Da je opasno za muslimana da živi sa mušljicima. Allah poslanik sallallahu alaihi sallam u jednom hadita se odriče onog muslimana koji živi među mušicima. Zašto? Zato što musliman je sa muslimanima jak. A sam, kad ostane sa njima, šta će ga stići? Iskušenje stiče ga iskušenje kako? Da ostavi šta? Propise vjere. Da ostavi propise vjere. Rad čega? Radi mušlika koji ga okružuju. I šta se drugo danas događa oko nas? Radi okruženja napušta se polako vjera i propis vjere. Biće iskuša. Jer Allah subhanahu wa ta'ala naređuje šta? Da kafiri su jedni drugima prijatelji. I oni zajedno žive. Illa tef'aluhu tekun fitne. Ako to ne uradite i budete sa njima živjeli i prijateljevali, bit će fitna. U fesadom tekun fitnetun fil ardi. Fitna na zemlji u ke bili veliki fesad. Šta je ovo veliki fesad? Širk. Šta još? kamata, šta još, krađa, ubijstva, zinalog, droga, sve što je najgore, sve to fesad. Sve to fesad. I šta je uzrok ovog fesada koji vidimo po Zato što su muslimani šta je zajedno sa kafirima, a to je sebe, fitne i fesad. Zato što su muslimani zajedno sa kafirima. Allah subhanahu wa ta'ala kaže ako budete zajedno sa njima, jel tako, onda će biti fitna na zemlji. I to je ta fitna. I fesad će biti. I fesad i nerid. I ovaj fesad i nerid nas je, nas je stigao. Pa, prema tome, ova vjera nije puko nadanje i lažna nada. Allah će nam oprostiti i tako dalje. Mi smo dobri kakih ima i tako dalje. Lažne nade, jel tako? nego ova vjera je šta praktična i stvarna pokornost. Za praktična i stvarna pokornost koju vidimo kroz što? Kroz ove koji su bili muslimani, tako? Ali ostavili hijđu i čime im se prijeti? Džahennemu. Prema tome, nije, kako kaže Hasan el basri lejsa imanu bi temenni o tehalli, ولكن ma fil kulubi ve katful amal. Nije iman kićenje, puko kićenje, jel tako? I lažno nadanje. Nego je iman ono što je u srcu i potvrde ga djela. Moraju ga potvrditi djela. Praktična pokornost i djela moraju popratiti šta? Iman. E to je iman. Zato Allah s.a. kaže šta? Ilaihi jes'adu l'kelimu tajibu wal amelu salihu jarfava. Njemu se penju lijepe riječi. Kako lijepe riječi? Zikr, tekvir, tesbih, veličanje Allah subhanahu wa ta'ala, dava, lijepa riječ, rodbini, roditelju, muslimanu, sve lijepe su riječi. Njemu se penju lijepe riječi, ali ne mogu same da se popnu, nego šta biva? Vel amelu salihu I dobra djela ga uzdižu. I dobra djela ga uzdižu. Pa mora uz lijepu riječ da bude i, i lijepo djelo, dobro djelo. Mora biti dobro, dobro djelo. I mora biti popraćeno dobrim djelom. Inače, lijepa riječ bit će samo klapnja. Nikakve vrijednosti neće imati. Zato učenjaci vama kažu znanje je ono što se sprovodi. To je znanje. Nije znanje citiranje pjesmica na pamet. To nije znanje. Nego znanje je ono što se sprovodi. Prema, učenja, prema tome učenjak je onaj ko radi po onome što zna. A onaj ko puno zna, ništa ne radi od toga, on nije učenjak. On je mučenjak. Zato što će se zaista mnogo mučiti. Jer sva ona saznanja koja ima imao nije isprovodio, bit će svjedokom protiv njega. Molim Allah subhanahu da nas sačuva. Molim Allah subhanahu da nas uputi na pravi put i sačuva svake zavrke. Molim Allah subhanahu da nas u džennetu vede i spasi od džehennema. Molim Allah subhanahu da pomogne našim braćim džahide koji se bore na Allahom putu. Volim Allah subhanahu wa ta'ala da zbije njihove safove, da ujedini njihova srca, da učini njihove hitce ubitačnim i preciznim i učinkovitim. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da ubrza svoju pomoć i pobjedu. Molim Allah subhanahu da i nas učini od onih koji se bore na Allahovom putu, koji će svojim životima, svojim rukama i mjecima uzdizati Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru, i uspostavljati Allahov red na zemlji. Molim Allah s.w.t. da nas počasti da budemo od onih na čijim rukama će mušic, munafici i kafiri osjetiti pasnju na dunjaluku. I molim Allah s.w.t. da brza svoju pomoć pobjedu, da izliječi naša prsa od gnjeva i bola, da izliječi i odagna iz naših srca gajz i ljutnju koja da smuči, molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam olakša, da nas učvrsti i uputi. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas spasi od džendama i uvede u džendac. Nakon ovoga, vraćam ako ima neko još neko nešto da doda, da sugeriše, da savjeti, nasihati, ehme se. Awesome. Znači hijđra koja se naređi je hijđra iz zemlje kufra i širka. Ta hijđra iz zemlje kufra i širka bila je obaveza muslimanima od trenutka kad je austro ušla u ovu zemlju. Tako, od tog trenutka, ako nije i prije toga, ali od tog trenutka sigurno očito i jasno, je tako? je došla kafirska čizma ovdje i uspostavila kafirski zakon. I tad je bio važiv muslimanima da traže islamsku zemlju, da žive po šerijatu i da napusti. Prema tome nisu to učinili. Poslije situacija promijenila u čitavom islamskom svijetu, tako. I odavno je tako da muslimani praktično s vremena na vrijeme i kad bi htjeli nemaju gdje praktično hiđe da učine. Tako da tako treba stvari posmatrati. A ovdje posebno da se ne, ne smiju židovi i kršćani uzmati za zaštitnike i prijatelje. Ne misli se samo na situaciju slično srebrnici, jel tako? Nego i današnju situaciju. Naklon, nak, naklonjenost prema njima naklonjenost prema njima. Da tako, ugađanje njima. E, izgovaranje riječi koje će ih zadovoljiti, a na uštrb šerijata. Ispoljavanje formale saglasnosti i tolerancije prema njihovom širku i kufu. Jel tako? Sve je to kuf. Kao na primjer, da im se čestitaju praznici, jel tako? Čim im čestitaš praznik, ti s njima izrazio odobravanje, tako, saglasnost i da nemaš ništa protiv njihovog širka i kufra. Kogod poziva suživot i jedinstvo, znači, nije ispunio šta? Bela, odricanje od njih. I na to se to odnosi. A pogotovo nije dozvoljeno da se uzmu za prijatelja u smislu rata i borbe, jel tako? iako bi da su srebrničani bili muslimani, a tako, bili u islamu i držali se šarijeta. Ima podlige u sunnetu Allahu poslanika sallaha alaihi sallam da su imali pravo sa njima da naprave šta? Primirje. Primirje, makar to bilo da im plaćaju neki danak, nešto, da im daju. Šta je dokaz za to? Da je poslanik sallaha alaihi sallam kad su došli mušnici i opsjeli Medinu, predložio ashabima Allahovu poslanika sallahu alaihi sallam da im daju nešto od plodova u Medini. Pa su ashabi Allahovu poslanika sallahu alaihi sallam usprotivili. Kaže, nismo im davali kad smo bili u džahilijetu, kad Allah nije bio sa nama, kad smo bili mušnici, kad nas Allah nije pomagao i nije nam ništa obeću, nisu im davali. A sad kao muslimani da im dajemo? Ne. Jel tako? I to je ponos muslimana. I zato je Islam jadu. Islam je uvijek najgovorniji, ništa ne može izgledati. Pa ne znam, znači, ovo su između ostalog onaj prije, greška je bila daleko, daleko, daleko prije. Pa se onda ovo danas događa. Da bi danas opet neko izašao javno u medije i pričao kako, i falio se kako je Bosna primjer vjerske tolerancije i suživota. Mašala. Odoše nam glave te tolerancije. Poklaše nas. Zatraše nam korijen od te tolerancije s kojom se ti ponosiš mašal. I koju kao primjer nudi čitavu Europi. Znači Europu koji ste redom ovo je sve suživot. Ja ne znam jesam ja ovo sve pogrešno preveo ili šta je To je problem. Pa koji uzme od vas za prijatelje, on je od njih. I koliko ima onih koji su židovi kršćani, da ne osjećaju i ne primjećuju. Dobro. Ne znam šta bi ovo za srebrnicu, znači, osim ovoga, neku detaljniju još analizu, osim da je greška napravljena davno, davno. Kao što ova sad greška koja se pravi. I ova priča sad o suživotu urodit će čime? Još desetinama srebrnica završit ćete se čime? Još jednim klanjem. Molim Allah subhanahu Tala da dadne da mi odradimo svoj posao prije toga. Ako mi odradimo svoj posao prije toga, onda će oni vidjeti kako izgleda Allahova vojska koja nema ni malo milosti prema širku i kufru. Pa će se razbiržati na mjesec dana hoda uz Allahovu od svi oni koji hoće Allahovu vjeru. Kogod neće, Allah će ga zamijeniti. Allah to garantuje. Kogod ostavi ovu vjeru, Allah ga zamijeni drugi. Hoće ako ovaj neće čast, hoće poniženja, a hoće drugi. Dobro. Ima li još? Nema. Ovo je najbolje kad nema nikakvih pitanja, galame, ha? E, dobro. Džezakum laher. Ja bi onda proučio dobu za kraj sjela. Posle jacije se ne sjeli osim sa potrebom. Ima pitanje. Bismillah. Evo, vjerovali ili ne, znači, pitanje od žena, evo, jer mene je sad uvo stid pročitati, evo. Često čujemo izjave da trebamo da šuti, jer nismo dovoljno jaki za sebe. Ako je ovo istina, dokle treba da šuti? Jer već 15 godina prakticiramo islam i dole je dalje pocijepano je bilo izgleda još. Ne znam šta bi. Znači, ne trebamo da šutimo. Trebamo da pozivamo glasnije nego ikad. li tako? Koliko god možemo da pozivamo. Allahu subhanahu wa A kad ova dava ovaj Nara. Pojača i osnaži Dakle, ne treba da šutimo, treba pozivati na svakom koraku. I sve situacije koristiti za poziv u Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru i to u čisti teohid. I odvraćanje od širka, odati treba početi. I mora se na tom insistirati. Sve rodbinske veze, sva poznanstva, sve poslovne veze, svako putovanje, svako korištenje javnog prevoza, na svakom javnom mjestu, u privatnim kućama, mesčinima, na svakom mjestu odvraćati od širka i pozivati u teohid. A dva su najraširenija širka danas. Demokracija i kaburovi i turbeta. Od toga odvraćati. Kad ova dava pojača i bude mogla samu sebe braniti, onda će moći i napasti. Onda će moći i napasti. I to je ono što ja mogu reći, a kad će to biti, zavisi i od nas koliko smo mi iskreni u svojoj davi i koliko ćemo zaista se ovoj davi okrenuti. Ovoj davi okrenuti. Ovo što se događa danas od podniženja od strane taguta, to je zato što smo mi tim tagutima vjerovali i njima se prepustili. Tako. To je zato. I uvid snagu ponaša na isti način. Kad osjeti tvoju snagu, hoće sa tobom da se dogovori. Samo što je se sa tobom dogovorio, iza leđa hoće da te zaskoči i hoće da ti naudi. I to vidimo svaki dan. I to moramo ovaj ders naučiti. Dobro. Da je to tako. I da sa njima ne ima dogovora. Ne ima dogovora. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da pomogne sačuva našu vraću. Da nam grijeha oprosti, jer sve ovo što se događa je posljedica naših grijeha. Da nam grijeha oprosti, da se učvrsti. Hadith, je. Yes. Allah najbolje zna, ja sam shvatio hadith da se odnosi da u toku dana. A mada hadith nije, znači, doslovan. Ne upućuje direktno, znači, može biti tri puta odjednom. Allah najbolje zna. Tako stoji u hadis, ko se tri puta bude, bude tražio džennet i tri puta bude tražio zaštitu od džennema, da džennet moli Allah subhanahu wa ta'ala da uđe u džennet, da džennem moli Allah subhanahu wa ta'ala da bude zaštićen. To mi ne znamo kad će Allah subhanahu wa ta'ala ujediniti, kad u smislu datuma, tako? Ali znamo općenito kad kad srca vjernika budu na teohidu, bit će jedinstveno. tako. Kad se srce očisti od grijeha i pokaju Allah subhanahu wa ta'ala, bit jedinstveno. Svaki razor je Allahova kazna. Kazna zbog čega? Grijeha. Kazna zbog čega? Sklonost, odnosno naklonjenosti širku. Kazna zbog čega? Raznih drugih situacija. Znači, to je uvijek kazna. Kul huval qadiru ala en jeb'ase azaben min faukikum au min tahti aržulikum au jelbisekum šija'an wa yudhika ba'dakum ba'se Reci, on je moćan da vas kazni, pošalje na vas kaznu dozgu ili ispod vaših nogu ili da vas podijeli u skupine pa da onda osjetite žestinu jedni drugih. Pa je razvilaženje kazna. A sloga je الله هو مين وسط الله سبحانه وتعالى مين وسط ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك Neće se prestati razilaziti tako osim onih kojima se smiluje tvoj gospodar. Dobro. Allah vas nagradi, brać. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da vas nagradi za sabr i strpljenje, za vaš dolazak. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji se, ima Allah subhanahu wa ta'ala voli, čija će u srce na teuhidu ujediniti. Pa eto, ehlan nas ehlan, opet sutra smo ovdje u blizini, Allah vas nagradi. Allah vas nagradi. دور سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك منا الدماء يا شبابا قد انابا والى الله استجابا ان من يرجو الثواب لا يبالي بالصعاب